Тыван ял кинь тывашын занам. Эшлезе эс үсрен пачакрень. Эшчине саваще элекрень. Эшпелле пишсей үснерень тедезем кинь твашын зана. Ингезем кинь твашын зана. Тірлезе из үсрін пачакрень. Тіріже саваще элекрень. Тірлезе тіртсей үснерень апазем киндавашын сана. Есназем киндавашын сана. Ташлаза эс үстрін пачекрень. Ташлаган хизепле элекрін, Ташлаза кулзай үснерень. Тус ешсем киндавашын сана. Кас ешсем киндавашын сана. Юрлазай эс үстрін пачекрень. Юрыжа саваще элекрін, Халықпа пірлей үснерін, Ял Ялйышсем вашын вашынзана. тван ял вашын сана.